السماوات والأرض طوعا وكونا وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض ga Allah ne dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suke yin sujada sau an ta hanyar yi wa Allah da'a wa karhan ko kuma ta hanyar tilas wa zilaluhum bil ghuduwi wal asar aka inuwoyin su inuwoyin su suna sujada ga Allah bil ghuduwi a kowace safiya wal asar da kuma lokacin yamma ma'ana dukkan halittun da ke sama da dukkan halittun da ke kasa suna yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala imma sujuda ta hanyar ta'a imma sujuda ta hanyar tilas to a nan gurin sujada ta ka suka ce akwai sujada da ma'ananta ta shari'a wato shine sanya goshi a kasa don girmama Allah ta'ala akwai sujuda da ma'ananta ta larabci wanda yana nufin kaskantar da kai an gane ku to shine malamai suka ce su sujudar da ake nufi a nan gurin ta iya daukan ma'ana biyu ko dai zan so sujudan farko wanda suke daukan ma'anan sujuda a shari'ance wanda ke nuna duk wanda ke sama ko wanda ke kasa yana yin su sujuda ga Allah sau'an wa karha wato imma ta hanyar yin da'a ko ta hanyar dole to a nan gudun ta hanyar dole sai su ce shine kamar su sujudar da munafukai ke yi ba wai da sun yi imani a cikin zuciyarsu suke yi ba amma dan saboda su kubuta daga takobin mummune shi ne Allah ke cewa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun kaga tawan aw karhun ma'ana suna yi ne ala filin kadai waɗansu malaman suka ce a'a za mu daukan dukkan halittu suna iya tarayya da mu ɗan adam wajen yin su ga Allah itace ne tsuntsaye ne su ne ruwaye ne illa iyaka ba lalle ne sai mun gane irin nau'in da su ba kamar yadda suke yin tarayya da mu wajen yin tasbihi amma ba tare da mun san tasbihin su ba da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bi amrihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu da ke ban kasa face sai yana yin tasbihi ga Allah yana sarkake Allah yana siffanta Allah da abin da ya dace da shi amma ku ɗan adam ba lalle ne ku iya gane yadda suke yin tasbihi ba to haka ba lalle ne mu iya gane yadda suke yin sujudar ba an gane ko da dai wannan ke nuna wa inda wani mutum zai wa Allah ta waye to za a samu linkin ba linkin sa wanda su kuma sun zo suna da'a ga Allah cikin sama ko cikin kasa wanda suke sujuda ga Allah ta'ala sannan ko da mutum zai tauran kai yawa Allah ta waye yake yin sujuda bisa ga zabi to in wasa da safe tana sujuda ga Allah haka kuma da yamma tana sujuda ga Allah irin sujuda da babu lada a ciki dole yi ko ba za a bai lada ba an gane ku shine wazlaluhum bil ghudwi wal asar to sai Allah ya qul man rabbus samawati wal ardi qul qul afattakhtum samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai wane ne ubangijin kasa mahalicin su da yake daukan nauyin kulawa da su da kuma halittun da ke cikin wane ne in sun baka ansa in ma ba su baka ansa ba kul ka da su Allah ansar din shine Allah dan babu wata sai wannan kul a karo na biyu ka ce da su afatat a afatta afatta min dunihi awliya afattakhastum min dunihi awliya shin yanzu kun riki koma bayan Allah awliya a matsayin waliyi ina kuka samu waɗanda ba Allah ba kuka rike su a matsayin auliya a mataimaka ko auliya a masoya ko auliya a masu jibintan lamarin ga yadda ko sifa su take la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba ta iya mallaka wa kansu wani amfani ko cuta to wanda baya iya baiwa kansa wani amfani ta yaya zai iya yi baka amfani wanda baya iya karewa kansa wata cuta ta yaya za a iya kare ma wata cuta duk wani wanda ka gani a sarin duniyan nan a da yake ko a yanzu ko nan gaba zai zo wannan shine siffarsa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba sa mallakarwa kansu amfani ko cuta sai yadda Allah ya ga dama ya tsara musu to ya za ku riki wannan wani Allah mai wannan siffar irin ta din ku rike shi a matsayin majibincin lamarin ku mai taimaka muku mai ba ku agaji ai wannan ba za ku yi ba kun ka ce da su hal ya al aba wal basir shi yanzu makaho zai yi daidai da wanda yake gani abin da ake nufi da makaho shi ne wanda ya kaucewa ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gani kuma shine wanda yake kan tafarkin musulunci wanda yake kan tafarkin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su mai gani da makaho za su daya am hal tasawi zulumat wal nur ko kuma duhu zai daidai da haske al zulumat an kawo shi da sigar jam'i. domin dukkan hanyoyin da suka saba wa tafarkin musulunci kowace ɗaya zulma ce in ka hada su duka sun zama zuluma musulunci shi kadai shine ke ansa sunan haske shine annur, to shine Allah ce amhal hal zuluma shin dufai za su yi daidai da annur, wato ainihin haske shine musulunci ba za su yi da ba an ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi waɗanda suka riga suka ce za su taimaka mutu, suka ce za su taimake su gobe kiyama su sa su aljanna halin halin ba tare da wahala ba da alilullahi zarka sun sanya ma Allah kishiyoyi wannan kishiyoyin da suka sanya ma Allah khalaqu ka khalqihi shi suna iya yin halitta yadda Allah ke iya yin halitta duk wanda yake zai baka aljanna ko zai ce ka ya bi kirji daga nan gurin to ɗayan rini ya nuna maka cewa lalle zai iya halitta to sai ka lamun shi ko ya nuna kasawarsa cewa ba zai iya halitta ba to sai ka ce ake maganar ce kuma ba a hannun ka take ba kun lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ke san mana ce ba a hannunka take ba an gane ko shin sun sanya wa Allah wadansu kishiyoyi ne dan kasance wasu kala kuka kalkihi su ma suna halitta kamar halittar Allah fatashabaha al-khalqu alaihim har sai ya kasance samfurin halittu ya rikice musu har sun kasa gane wanne ne halittan Allah wanne ne wanda kishiyoyin da suka sanya ma Allah suka halitta shin hakan ta faru ba ta faru ba kun ka fi da su Allahu khaliqu kulli shay Allah shi kadai ne mai yin halitta kuma shi ne mahaliccin komai wa huwa al-wahid shi ne kadai sai wanda baya da abokin tarayya al-qahhar shi ne mai rinjaye duk wanda ba shi ba kuma ba ya da rinjaye duk wannan tana kafa mana wadatar Allah wadata ta gaba daya kuma tana nuna mana talaucin halittu talauci na gaba daya duk wanda ba Allah ba matalauci ne abin nufi mabukaci ne zuwa ga Allah kai da shi kun yi tarayya da shi zai fiye fika zai fika falala ne ba wai dan sai falalan mallakan ta bace ba yin Allah yayi sai ya fika falala to idan kana son ka samu falala kai ma kuma sai ka bi Allah ba shi zaka ba an fahimta ko inna akramakum inda Allah atqaku abinda da ke sa a samu matsayi a wajen Allah shine bin Allah Sai tsayawa akan tafarki daidai to duk wani ma'abucin falala duk wani ma'abucin salaha da za a ce salihin bawa ne zai samu salahan nan ne gurgudan yadda yi ba Allah gurgudan yadda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba wai a aljihun shi salaha take ba ba wai falalan a aljihun ka take taskar tana wajen ka ya ba wanda ya ga dama ya ana wanda ya ga dama ba a a wurin Allah take da yi ba Allah ya bi manzon Allah sai ya samu to kamata ya kai ma kuma ka bi Allah ka bi manzon Allah sai ka samu idan yau aka yi ka yau sai ka bi sai ka ci bin Allah ka bi shi bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna labarin da zaka samu na falala ya fi nashi ko da shi ya wuce shekara 400 ko ya wuce shekara 500 ba wai lalle bane ba dan mutum ya wuce shekara 500 ya fi wanda aka haifa yau falala ko alama ba haka bane ba Wadanda suka samu wannan tsiran su ne alqurunul mufaddala karnonin nan guda uku da annabi ce khairun nasu karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wato mafificin zamani mafificin mutane su ne waɗanda suka yi zamani da sannan waɗanda suka bi musu sannan waɗanda suka bi musu hawa nawa kenan hawa uku kenan to bayan shuɗewar wannan shekara ɗari hudu da ta biyo baya da ɗari biyar da ɗari shida har yi zuwa yau shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ba wanda ya koni falala sai wanda ya koni jin Allah. Su bai sun samu falalansu dan kasance wasu sun yi sahabuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku tsayuwa ɗaya da suka yi da annabi ta bi duniya da abin da ke cikin da falala zamani ɗaya sa'a ɗaya da suka kashe tare da annabi ya bi duniya da abin da ke cikin ta ba ibadan da za ka yi ka kamo su shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya kada ka zage su kada ka faɗa musu bakar magana kada ka yi musu kallon hadarin kaji yace da a ce ɗaya daga cikin ku zai siyar da abin da kai girman dutsen Uhud ka duba girman dutsen Uhud a ce zinari ne lulluɗi ne azurfa ce ka da sadaka gaba ɗaya to baka kai mu da nabi ɗaya da sahabi ya bayar ba baka kai rabin mu da nabi ɗaya da ya bayar ba daga ba aiki ba ya tabbatar musu da falalan akwai aikin kwarai da gaske akwai imanin amma tarayya da annabi shine falalan to wanda suka biyo da su kuma sun samu shaida daga bakin annabi wanda suka biyo su haka to daga nan sai annabi ya shiru duk wanda ya biyo baya zuwa yau sai in ya yi aiki sai in ya yi kimani, sannan ya samu wannan falala kuma Allah bai ambaci kowa da sunayensu ba siffofi ya kawo cikin Qur'ani riguna ne kowa sai dauka ya sa in ta yi masa daidai ta zama tashi ba a cewa ba ta kawo ba amma ba inda aka ambaci sunan wane wane wane wane balan sana ka ce falalan nan tana gidan su wane kadai banda su ba za a samu ba sai sun bude fuska kafin kowa ya samu tana nan cikin qur'ani duk sun da Allah ya kawo na mummudai yi yunkuri ka sufanta da su kai ma sai ka samu to sai Allah ta ne anzala minas ma an fasalat awdiyatun biqadariha واديا ومما يلقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيزرع Allah zai buga dan jan hankalin mu Allah ya anzala minas sama'i ma'an Allah madaukaki ne ya saukar da ruwa daga sama misalin kenan kamar misali ruwa ne ubangiji ya saukar daga sama fasalat awdiyatun bi qadariha sai dukkan mugudanan ruwa suka zuci wannan ruwan suka gudana bi qadariha gurgudan girman su audiya jam'i ne na alwadi alwadi magudanar ruwa salat awdiyatun ko gudanar ruwa suka gudana bi ha gurgudan girman su idan mu gudana ta zama babba sai ruwan da zai gudana cikin ta zanto da yawa in ta zanto tsaka tsakiya sai ruwan ya zanto tsaka tsakiya in gudana ta zanto dan sai kasance ruwan da zai gudana kaɗan فاحتمل السيل زبد Rabi'a, ruwan nan na cikin tafiya cikin magudanu shi kenan fahtama sayyidu sai ita korama ta ɗauko zabadan kumfa radiya wanda ya zo lullube ruwan ma ba a ganin sa an gane ko wannan shine misalin farko yanzu da kuka fahimta nan to shi ne malamai ke cewa abinda ake nufi da ruwa shine wahayi wahayin da Allah ya saukar na alkur'ani kowa gwargwadon abin da ya fahimta cikin qur'ani gwargwadon yadda imanin zai haɓaka wanda ya fahimci sura biyu uku hudu biyar ba daidai yake da wanda sura ɗaya kawai ya fahimta ba an fahimta ko wannan ruwan shine wahayin da Allah ya saukar gaskiya da Allah ya turo manzo da ita ba a da sai da magudanar ruwan kuma su ne samfurin mutane tsakanin mai karfin imani da mai tsakatsakiya da kuma na tsaka ba a da sai da saboda rabia suna cikin tafiya da imanin nan sai kuma ƙarya ta zo tana son ta ture ku daga wahayin da kuke kai wannan kariya din ita ce aka kwatanta ta da kumfa lokacin da ruwa ke gudana a cikin magudana sai kumfa kuma a samansa fahtamul sailu sai ka ga korama ta dauko zabadan kumfa radiyan wanda ya zo ya lullube ruwa to wanda ya zo zai tebi ruwa in bai san bambanci tsakanin ruwa da kumfa ba sai dauki wannan kumfa tun da ne asaba cewa ne tabbatar amma da an ji sai ya bushe wanda ko ya san abin da ya kamata sai ture wannan kumfan ya ture kumfan sai je kan kasa sai debo mai sai debo ruwa wanda shi ne tabbata to kullum lokacin da gaskiya ta zo tana yaduwa sai kaga kariya tana jin da tana raka ta tana cewa ni za a karba kar a karba gaskiya to waɗanda Allah zai mu basira sai su ɗauki karyar nan a matsayin kumfa su ture ta sai su kwalfo mai ruwa sai sun sai yana kasa shi ne ya amfani wadanda suke taron yoyo da sun ga ina ya zai yawa yi an da jira da da da da ke kenan sai su dauka wannan bai shi ne tabbar sai su dauka sai an jima kuma sai su gaba komai bane ba to wannan misalin farko kenan misali na biyu wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtida'a silyatin aw mata'in zabadun mithlu lokacin da ka samu wani ma'adani ko azurfa ko zinariya ko wani karfi lokacin da ake hako azurfa ko zinariya ko karfe zai zo da kwamfanshi zai zo da datti da fasa me ake amfani da shi don a fitar da wannan zafar wuta duka ciki shi ne Allah ce wa min ma yuqiduna alaihi ga misali na biyu misalin abin da mutane suke zuga zigi a kansa fil nari cikin wuta wannan abin da suke zuga zigi a kansa cikin wuta aw mata'il wato wani abu ne wanda yake na kayan ado ايه يا من لما من عليه في النار ابتداء ابليس wanda suke neman kayan kawa da shi zinari ne suka hako ko azurfa suka hako ko wani karfe sai suka sa suke ta zuga zigi don su yi don su fitar da dattin da ke cikinsa. zafin wuta ya sa zinarin ya fito garau azurfar ta fita karfen ya fita duk fata da ke jiki ko datti da ke jiki ko kwanto sai wutan nan ta ture shi ke zuga shi yasa ko yanzu je wajen masu irin aikin wannan nan lokacin da ake zuga zigi sai ga kumfa yana yin sama to wannan kumfan ilimi ne Zinari yana kasa an fahimta ko ibtiza ihlisin suna yin haka ne don su samu kayan ado na zinariya ko azurfa aw mata'in ko su samu wani tufafi ko kuma wani abu na jin daɗi shi ma yake zabatun lisudu shi kanshi wannan ma'adinin yana da kumfa mislu ko kan ku sanar ruwa dinkin da muka ambata a baya sai Allah ce kadalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah ke buga misali tsakanin ƙarya da gaskiya kumfan shi ne karya ruwan fa da ke kasa shi ne gaskiya haka nan wurin kumfan da ke jikin zinari da azurfa da karfe shi ne karya zinarin da ke kasa kuma shi ne gaskiya kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal kamar haka ne Allah ke buga misalin karya da gaskiya sai ce fa amma zabadu shi kumfan da muke magana a kan sa tazu fa abu dufa'a sai kaga ya yayi ya tafi can gefe guda lokacin da ruwa ya taho in ruwan ya je inda zai tsaya ya tsaya kun ba na tsayawa a tsakiya ko gaba ke yi gaba ke yi. idan yi gaba kuma sai sai ya buɗe sai ya zanto ba jiki shi ne sayan da abu wa amma ma 'yan fa'un nasa abinda ko zai amfani mutane shi ne ruwan fayan kusufil arzi sai ka ga ya tabbata inda yake sai da ya tabbata a cikin kasa mutane su amfana da shi kazalika yadribu Allahu al-haqqa kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buga misalai abin zai kara fitowa sai idan muka duba hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ke cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wajen kwatan abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar kwatanku sun ruwa ne da ya sauka daga sama ruwan nan da ya sauka daga sama sai ya zuba a wata kasa mai kyau sai ta kotsu ruwan nan ta kwankwaɗa ta sha ta koshi sai ta fitar da shuka ta fitar da ciyayi cikin irin abin da mutane za su iya amfana da wani yanki daga cikin yankunan ƙasa kuwa wanda ita ba ta da kyau wajen fitar da tsirrai amma tana da kwazazzabo sai ta riƙe ruwan ta tara shi idan damana ta wuce sai mutane su zo su noman ramiji wata kasar kuma da ke cikin yankunan kasa ita kuma sandauri ce ba ta iya fitar da tsirrai sannan ba ta iya rike ruwa sai ya zo fita zan teku rare kun fahimta to shi ne misalin kasar farko wadda ta kwankwacin ruwan ta sha har kuma ta fitar da tsirrai misalin malami kenan wanda ke kan tafarkin gaskiya ya yarda da Allah ya annabi ya ce ya fahimci Qur'ani ya fahimci hadisi ya gyaru kuma yake kokarin ya gyara mutane wajen kan Qur'ani da hadisi misali na biyu na kasar da ta rike ruwa ba ta kuma iya abin da tunsa ba misalin malami wanda shi ya tuskanci ilimin baya iya kiran mutane amma tuskanci ta ilimin lokacin da duk aka zo da littafi aka sa za a iya ɗauka a amfani da yana nan ka san mutane haka yanzu ko wanda in zai tsaya a wannan kujerar zai bayani saboda ne duk bai tsira nan ko cikin matasa ko cikin samari amma Allah bai ba shi karfin halin da zai tsaya gaban jama'a ba saboda tsayawa gaban jama'a bai wace wani duk yadda ya tsaya gaban jama'a yi bayani ba zai iya ba da zarar ya sa sai rasa mai zai ce ba na mantawa wani ɗalibi abokinmu suna da malamin su babban malami ya karantar da su ya karantar da mutane har suka zo suka kafa makarantar islamiyya to wata rana sai suka zo bikin yayi dalibai sai sai dai to manyan baki da manyan gari ga dalibai an cika da aka ce to wanda zai jawabin karfi shine wannan babban malami kullum a sauran shi sai ka je da littafi ka dauka ka cikarka bai saba fitowa cikin jama'a ba sai ka ce shi zai jawabi bai san irin wannan da ake cewa ba bai taɓa tsaya gaban mutum biyar bai tashi sai yi musu magana gashi an cika ga ɗalibai ba kowa da kowa maza da mata kowa ya gama magana yanzu sai shi ne da karshe ai ka san kayan yakin karshe da karshe ake kawo shi to ta ga fito ai yanzu malamin mu ne zai ce kaza wanda yake ne uban wannan makaranta shi ne kakanta shi ne kaza zai zo mana bayani da malai ta ce assalamu alaikum sun mazan lafiya aka ce wa alaikum assalam sai gaba daya kawai ya fara karkarwa ya kalli jama'a yi suru jama'a sai kalli ya suke shuru Ake jima ya rasa mai zai ya samu kansa cikin halin da bai taɓa samun kansa ba kawai sai karɓi na suka sai ya kwaɗa kiran sallah kawai ya babu ya samu kansa a halin da bai taɓa samun kansa ba to akwai mutane irin wannan wanda Allah ya ba su ilimi amma ba za su iya tsaya gaban jama'a ba to wannan aikin sai ka tara musu dalibai masu hazaka mutum hudu mutum biyar ka ce su je gidan sami su yi karatu su kwankwato daga su zo su fa'idantar da jama'a su koya daga ka su fa'idantar da jama'a akwai irin wannan suna nan a cikin jama'a amma ba a gane shi masu sosai tunda da ba su iya gwalangwaton magana da fito su yi surutu ba to sai masu basira ne za su iya hango inda suke har su je su koyo wani abu a tattare an gane ko to wannan misali na biyu kenan na kasar da take shan ruwan amma ita ba ta fitar da tsare. amma yana nan a tare din ana so a ji a diba sai misali na uku shine mutumin da yake kwata kwata ma bai yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba bai fahimce shi ba ballantana kana fahimtar da wani la fil kiri wa la fil najim to wannan haka kashin mutane suke dangane da bin gaskiya ko kauce mata ya Allah kaura mu kan tafarki wanda yake da gaskiya to sai Allah ta yi lillazina istajabu jawabihim alhusna والذين لم ومن معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم للي زي ثبتا ga waɗanda suka ansa ma ubangijinsu suka yi imani da shi suka fita farkinsa me zai tabbata gare su alhusna gidan aljanna kamar da Allah ke lillazina ahsanu husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatrun wala dhilla أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الوسرى على غريتين جدا الجنة وتكمكم من شوق والذين لم يستجيبوا له وطن دكو بتا أنسى مع الله با بتبتا فرق من الله صلى الله عليه وسلم با لو أن لو ما anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce zai kasance suna da abin da ke cikin kasa gaba ɗayansa mallaka su ne wa mithlahu ma'ahu da kwatan kwatansa tare da shi an gane ku lafta daujihi da sun yi yunkurin su ce su bayar da shi kansu fasikan ranar tashin kiyama an gane ku ma'ana waɗanda duk ba an samu Allah ba ba an samu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da za a tara musu arzikin duniyar nan gaba daya a karo wata duniyar kwatankwacin wannan a danka a hannunsu a ce to ku kawo su kuma a hana ku dan a fanke ku da za su yi haka to kuma da za ku gabatar da jikin a matsayin fansa ranar tashin ubangiji ba zai karba ba an gane ku, kamar yadda ya faɗa wa nuri innal ladina kafaru ne har zuwa da yake abin nan ma ta kuma da minhum wala azabun alim fa za a taba karba ba inda za su ba da wannan abu sai fasa ulaika lahum su'ul hisab irin waɗannan wato suna da mummunan sakamako Allah ya tsare mu wa ma wa'um jahannam makoma su ita ce wutar jahannama da ko shimfiɗa in أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ومن يجلس أفمن يعلم shi wanda yake da cikakkiyar masaniya ma unzila ilayka cewa abinda muka saukar zuwa gare ka na wahayi din nan min rabbika da wurin ubangijinka alhaqqu cewa wannan abin gaskiya ne wanda yake da cikakkiyar masaniya game da wannan kamar huwa ama zai zama daidai kamar wanda ya makance wa abin bai yarda da shi ba ma'ana wanda ya imani zai yi daidai da wanda bai imani ba hal yasawi allazina da wanda ladzina la ya'lamun hal ya al a'ma wal basir amma hal tasawi zulmatu wan nur ma'ana babu yanda za a yi zama daya wanda ya yi imani baya daidai da wanda yake bai imani ba shine Allah ce inna ma yatazakkaru to ne dai wanda yake tuntuntuni game da wannan sune kulul albab ma abu da hankali الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سوء أبو شاهن يا ننسون الذين يوفون بعهد الله سوني وأن لسكي سكى القول أن لسكي سكى نسبة بنجي ولا ينقضون الميثاق باقى ولولي القول ma'ana alƙawarin da suke yi na yin imani da Allah ne yin imani da manzannin Allah gaba daya la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna cika irin wannan alƙawarin ba ta walwale والذين يصلون ما امر الله به ان يصل kuma sune suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi to nan gurin malamai suna magana guda biyu waɗansu suka ce abin da ake nufi sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi shine imani da annabawa gaba daya tun daga farkon annabawa har ya zuwa karshen su shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan fa'ida ne ubangiji bai yadda ba ka yadda da wani bangare na annabawa da kafircewa wani bangare na annabawa shi yasa al'ummar musulmai suka fi kowa rahota dangane da wajen imani da annabawa al'ummar yahudu sun yadda da dukkan annabawa har zuwa da annabi Musa daga kan annabi Musa ba sai da annabi Isa ba har ma suka yi yunkurin kace shi har suka yi da'awar ma sun kace shi wa qawlu inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kaga daga annabi Musa sai suka tsaya ba sai da annabi Isa ba ba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar nasara suka samo imani tiryan tiryan da annabawa har yi zuwa kan annabi isa da gari shi suka tsaya ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da suka faro daga farko ba su na ko ina haka da haka mu ka kowa rahota a wannan babin na yarda da annabawa ba wani annabin da ba da shi ba annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim dukkan annabawa shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mun ne da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misali yace matsayin ku musulmi da waɗanda suka gabace ku kamar matsayin mutum ne yake da gona sai nemo laborori masu aiki yace wa zai zo yi mun aiki tun daga safari yamma in ba shi kuɗin yini sai waɗansu laborori suka ce ga mu sai suka zo suka fara aiki suna ta yi suna ta yi ana zuwa tsakiyar rana sai suka ce kai mu daga nan za mu tsaya yadda ce haka ko ka hana za a zuwa ku suka ce a'a mu ka da tafiyar mu wanda muka yi din ma mun bari sai suka ce su sai waɗansu laborin kuma yake wa zai zo ya ƙara samun zuwa ƙarshen rana daga tsakiyar ta zuwa ƙarshe ya ba shi kuɗin yini sai waɗansu sababbin laborin su tafi suka yi ta yin aiki suka yi ta yin aiki har zuwa la'asar suka ce kai mu anan za mu tsaya ko da sa biya kuma suka ce a'a mu ya ishe mu suka yi tafiyar su sai aka nemo wajen laborin su kuma aka ce wa zai karasa zuwa magariba ba da kudin yini sai suka ce ga mu sai suka suka karasa sai aka ba su kudin yini gaba da to wannan masu ko farko yahudawa ce sun yi da annabawa har zuwa annabawa musa da ganin sai suka tsaya laborori na biyu kuma sai mutum kenan sun yadda da annabi Musa amma suna zuwa kan annabi Isa sun suka tsaya anan da suka tsara al'adar suka tsaya da cikin magariba ba na karshen su ne al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda cikin rukunin imanin su la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk annabawan da suka gaba da to shi ne waɗanda suke yasiluna ma amara Allah bihi an yusal kenan wanda suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar da shi fassara farko kenan fassara ta biyu suka ce waɗanda suke sadar da abin da Allah ya ce a sadar wato wanda suke sadar da zumunci saboda sadar zamantakewa abu ne da Allah ya umarni da shi manzon sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi a cikin hadisai masu tarin yawa ayi suna iya daukan dukkan ma'anonin guda biyu wa yakhshawna rabbahum sannan kuma suna jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron munin sakamako a gobe kiyama dan jin tsoron su da wannan sai suke kaffa kaffa wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا حسنة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء سوني وطن لسكي هقولي ابتغاء وجه ربهم دل من يرجر بجدهم wato suka yi hakuri kan dukkan waɗansu matsaloli na rayuwa suka yi hakuri wajen bin Allah suka yi hakuri wajen barin sako duk da zukatan su suna so wa qamu salata kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu da razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka rinka ciyar da abin da muka ba su na dukiya sirran wa alaniya a sirrance lokacin da in ya kama a kira sirrance din wa alaniya kan da a bayyane in ya kama a kira a bayyane din wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata abu ne gaban da ba kowanne wahala yadra'una bil hasanati sayyi'ata in ka mutu mummuna sai su saka ma da kyakkyawa in ka zarge su sai su maka addu'a in ka musu rowa su sai su baka in ka yi zumunci su su sai su sadar da naka يدرؤون بالحسنة الحسنة كما وانا بقوة ذي هي وانا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي أمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ كأنه ذكر بقى في أنكار تعجبي عظيم ما وانت ذي هي إلا الذين صبروا sai waɗanda suke masu haƙuri sai masu juriya ba wanda zai iya wannan illa zo abdul azim ma'abuta rabo mai girma a wurin Allah gobe kiyama Sun ne kawai za su je wannan kai musu mummuna su taka da kyakkyawa wannan tuffar da sai rinjaye kenan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son dukkan wani masoyi cikin maza ko cikin mata ya yi kokarin koyi da shi ta wannan sifar a yi maka ba daidai ba sai kai daidai a zage ka sai cewa mutum addu'a ta dai mutum ya samu na so ke maka ruwa sai kuma ka samu na ka so kake ga neman shi ka bai to shine wai zara'una bil hasan sai sayyi'ata wato sai da ije mummunan da aka musu da kyakkyawa sai Allah ce ulaika lahum uqubadda irin waɗannan su ne suke da kyakkyawan karfi su ne da suke da karfi na gida wanda yake na aljanna جنات عدن يدخلونها ومن في الشهر أجمع ذاتكي إن الله يفسر في الجنة أدن في تشي الجنة زمان جنجن ومن عدن ينا لكم الإقامة الجنة زمان جنجن دين يدخلون هذا الناس في جيتا وتعرمت الجامعة فأسوك إبا ومن صلح من آبائهم دوان دي زمان في تتيجي ينفي wa azwajihi da matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyar su ne da kuma to kaga an gurin an gayyade wa man sala'a min aba'ihim ko da su iyaye sun zama na gari dan su ba zai yi su ba sai in ya zama na gari shi yasa Allah ce wa man sala'a da wanda ya zama na gari min aba'ihim cikin iyayensu wa azwajihim ko matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu wato wannan ke nuna cewa duk yadda mahaifinka ya zanto na gari kada ka tsaya kana tunkawo baba ya zama na gari kai yi kokowa ka zama na gari amma zaman tsohuwar mahaifi na gari ko zaman tsohuwar malamin ka na gari ko shehin ka na gari in kai ka zama na garin wannan ba zai cutar da ke bojan ba zai cece ka bojan Allah yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka saukar masa da wahayi kafin a ce komai sai da aka ce fara gargadan dangin gidansa da ba sai su ce ba shi kenan da su suke da uwa a wurin mutum zai fito ba zai ga da uwa a wurin ai da sai su ce ba sai su yi imani ba amma ko aka fara gargadi wa an zir ajir da kal akrabi fara kirawo yi ka waɗanda suke mafi kusancin ka al akrabi mafi ya kusanci haka ya tsara su ya ku ayyukan abu manaf ku ji tsoron Allah ya ku wane ne ku tsamar da kanku daga wuta har ya zo ya ambaci irka ya fasu masu binta muhammadin dalili mali mali fa wallahi la ubni anki min Allah ce Fatima yar gidan Annabi Muhammad dukiya so amma ranar tashin kiyama ba yasin samar da ke komai ba ba yasin wadatar da ke komai ba wurin Allah ta'ala to Fatima kenan annabi ce bai sai mata komai ba sai in ita ta Allah kuma ya kirawo safiya safiya kuma gogon safiya yar uwa wato kamar eh, yar uwar haifayya ce da mahaifinsa yadda ya ce an ammatu rasulillah ko ammata rasulillah yace ki samar da kanki daga wuta da kanki ta hanyar imani a ran ta jama ba zan yi komai ba to dan haka ko da wani lokaci kada mutum ya tsaya alfahari da baba ko ya tsaya alfahari da gidansu gidansu gidan malamai ne gidansu gidan kaza ne a'a idan takarta bi aba'in lahum sharafun kullu sadaqta walakin jirka ma walu ai idan sai alfahari da iyaye masu daukaka sai mu ce gaskiya ne suna da daukaka amma duk da abin da suka haifa in bai bi tafarki irin nasu ba saboda haka babu yadda za a yi ka ce kaza annabi ya riga ya nufin ko ba yace man hafa bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa ya da shi tahon baya dangantakar da cewa shi wani ne ko dan wani ne ko jikan wani ne ko ita matar malam wani ce wannan ba zai yi gaba da mutum ba matukar aikin ka ne da ke tsawon baya dangantaka ba ta iya mai da ke tsawon gaba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka allati jannatu adnin yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim to menene amfanin a ce za a shigar da wannan tare da su amfanin wannan za ka zai a wata ayar daban amfaninsa ta yayi aiki na gari wanda zai shigar da shi aljanna ba ba ya yi aiki na gari wanda zai fita da shi aljanna sai dai uban yana can aljanna ta zama kan kuma yana benan kasa ko na ji da shi ko na kasa da shi ana dai cikin aljanna amma matsayin ba ɗaya bane ba to a irin nan dan a daga kawo mahaifin sai a ɗauki dan sai a kai shi wajen mahaifin shine wallazina amanu wa tabatun zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim ذريتهم وما ألقناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين gata na gari ga mahaifi na gari amma matsayin mahaifi yana can sama kololuwa ta yana da to sai Allah ce alhaqa na bi hun zurriyatahum sai mu dauki dan sai mu kara kai shi kai shi ma da wurin babansa wa ma alatnahum min amalihim min shay wai ba wani da za mu rijuwa mahaifin ba mu ce sai da wanda dan yake a asida da shi san a wurin mahaifin أكارا حتى صلى الله عليه وسلم تلسل جنات أدنية يدخلونها ومن صلها من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملائكة سنة يجرمون تتكوى وتكوى suna shiga suna samun yin aljanna sai sun same su sai ce salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata kanku bima sabartum saboda irin hakuri da kuka yi wajen jan Allah wa ni'ma uqbad dar ma dalla da jikawar aikiba in ta kasance ita ce aljanna والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون أحد الله أما وطن لسكة ولولي القولي كان يسد أبنجي بسكة القولي سدى ألا بديدي يدعي بكاتا من بعد يساته باين كل القولي wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suka zo suna yanke abinda Allah ya umarni a tsarin da shi Allah ta aiki mani da annabawa gaba daya da suka yi imani da wani bangare sai ta burce wani bangare ko Allah a asadar da zamantakewa sai kawai su suka yanke zamantakewa dan mutum ya samu wani matsayi sai kasance ya yanke zamantakewa tsakanin da ko ƴan uwansa to wadannan wadanda suke yanke abin da Allah ke a sadar kenan wa yuftiduna bil ardi kuma suka zo suna fasadi a cikin kasa al fasad bil ardi shine dukkan wata hanya ta sako sai da abin da ke gida aji na farko bayan kafirci daga cikin kashi na farko a cikin fasad bil ardi akwai kashi da makaji an gane ku su waɗannan suna yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan الله يكي فاتمكم تفيد أن يكتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأزلهم من خلاف الحول ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تكبروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاتمكم أن يكتلوا إن أنت رزق أكدسوا أو يسلبوا كل كتل في أن يجب معناها تير يسوع to wajen tserewar waɗansu malamai suka ce a fara kafe su sannan za a samu dogon kasa ko kusan da sai a tsere su kamar balangu da a gari kowa wannan tsohon tserewar kwana nawa waɗansu suka ce mabar su kwana biyu waɗansu suka ce kwana uku waɗansu suka ce yini daya gwargwadon yadda babban titi a gari za a samu ko bakin kasuwa dan duk wanda ya ji kada sake yin baki أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ko a yanke hannun dama da kafar hagu kaga ai ba wani sabanci kuma ya riga ya gama aw yun fawza al ardi ko ya kasance an kore su daga kasa a kada su ko ta kasa tafi a huta da su to wajen wannan yun fawza wadanda suka ce wato a sa su a kurkuku zama da jirgin kenan har sai an gano tuban su kafin a da su wadan suka ce yiwon fawon al'arzu ma'ana a je a jefa ta ce ta kawai a hutar yiwon fawon al'arzu nan, don nan ne sun rabu da tudun kasa yiwon fawon arzu ya bi da sauran maganganu to kaga wannan fasadi ne fil arzu farki da makami sannan sai da dukkan dangin kayan bayi wanda ke sayar da tabar wiwi wanda ke sayar da da iblis ko kyan kenan wanda yake sarka dukkan wani abin da ka iya cutar da jikin dan adam ko ya cutar da hankalinsa duk yana cikin masu da ke ardi irin wancan sakamakon alkali yana da dama ya mutu irin wancan sakamakon ko a kai shi ko a tsire shi saboda mai saboda su muku tudu na mai fil ardi haka waɗanda wani rigima ta siyasa zai sa su zo su samu shi guda su suna masa wuta su samu abincin mutane su suna masa wuta su samu kasuwa su cinna mata wuta manyan manyan ofisoshin gwamnati su cinna wuta su ma duk wannan masu fasari fil arziki ku karanta littattafan fiqh da kyau ku karanta littattafan tafsiri da kyau wannan duk shi ne samugaban su an yi kattalu au yi kallabo au su yi aidiyin wa da wannan khilaf au yunqu min al arziki lokacin da wani shugaban siyasa ko wani gwamna ko wani ya fata mare sai ka zo ministry guda ta lokacin ka mata wuta mallakar wannan shi gwamnati ba mallakar ka bace mallakar al'umma ce ruhi jama'a ne gaba ɗaya ka zo ka lalace ko gari guda ka tuna wa gidajen mutane wuta ko kayan abincin su ka tuna musu wuta ko ka kake dabbobi wanda duk yana cikin kasa da bil'ar wanda ɗan mutane sun gane da kirkitan siyasa da me bai kamata ya sa su irin wannan ba an ko to shi ne Allah yake nuna halayyar waɗansu daga cikin waɗannan wato suna saba alƙawarin Allah suna yanke abin da Allah ke a sadar sannan wa yufsiduna fil ardi suna fasadi a cikin ƙasa duk mai sai da kwaya ya shiga ciki duk mai sai da kokin ya shiga ciki waɗansu malaman suka ce har daba ya shiga ciki saboda fasadi ne fil ardi Kuma haka musulmai suna cutuwa da warin da lokacin da ta shigo masallaci. Wanda saboda kan gaban nan bai kamata ka san sanin ban kawo sun kana wari. Tunda annabi ce wanda ta tafarnuwa, wanda yake albasa, kada ya kuskure ya zo masallacin mu sallan din. Yace la'annal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. mantuwa suna jin wari irin wanda dan adam ke ji ba a karkar masallaci yanzu rashin zuwan ka masallaci waye masallaci ku ku duk wanda ya sallah cikin gabi guda daya yana da daraja daidai har ashirin da biyar har ashirin da bakwai kamar da wani hadisi ya nuna to ya kasance ba za ka zo masallaci ba kan ga karaman masara ba to wannan wanda ya sa albasa ya ci da barnawan nan ba ya da zunubi amma ya rasa ladan gabi dan annabi ya hana shi zuwa masallaci har sai wari ya rabu da jikinsa to ina ya ga wanda yake dokar ta ba babu gaira babu da yana wari wari da bayar rabuwa da sai yasa malamai suka ce a can gurin ba a tafarnuwa kawai aka tsaya ba duk dangin abu mai warin da zai kame ka zo ka cutar da mutane kar ka yi amfani da shi ka zo masallaci an ku ga amfani da shi ka yawo da jikin sallar ka kai kadai idan ya so hasara ka tabbata kanka sarkin halartar sallar jami'i ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وبين تعالى أولئك لهم اللعنة irin waɗannan la'anatu wato la'anta tana tabbata da kansu wala hum su'ud dar sannan kuma suna da mummunan gida suna da mummunan sakamako gobe kiyama idan an ce al-la'anatu shine al-ibad min rahmatullahi ta'ala ne san kakka mutum da zaramar ubangiji shine abin da la'anta take Allah ya sani الله يرفق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ubangiji shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama sai yalwata kuma shi ke kunta ta ce mai da shi kaɗan da kuma dai wanda ya ga dama din wa fari'u bil hayati dunya wadanda ba su yi imani da Allah ba su ka su za ka samu suna farin ciki ne da rayuwar duniya ba ta son ran lahira sai suka gaggauto musu da bansu komai na nan duniya da haka suka makance wajen neman ta yaki halal yaki haram wa hal hayatu dunya fil akhirati rayuwar duniya kuma in ka fahimta da lahira ba komai bace ba illa mata'un face wani ɗan kankanin daɗi wanda bai kai ya kawo ba shi ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa kwatankwacin duniya da lahira kamar kwatankwacin ka je bakin teku ka dauki ɗan yatsan ka tsoma masu ruwa ka zare to kamar haka ne wannan abin da ka ka ta kwatar ɗan yatsan ka shi ne duniya abin da ya rage shi ne lahira yanzu ka zara ka rage komai ba dan ka je teku ka tsoma ɗan yatsan ka fitar da shi haka annabi ya na cikin وفي ذلك الله يقول سوى وَذُوَ مَنْ عَلَاتِ الْإِلَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَى وَذُوَ نُرِيْتَكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقل الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إن الله يدري يشاء ويهدي إليهم من أناب ويقول الذين كفروا ذاك بكافرين سنة سوى لولا أنزل عليه آية دم فأتوكر مثل وتآية فأخذتم تكون ودأ كبيما النبا والفرقوق wato kuma da muka yi bayani jiya kamar su ce dan ne mu ganshi da sanda irin ta annabi Musa ba ko hannu irin na annabi Musa ko ya kasance yana da nasa ta ruwa irin ta annabi Salih shi ne launa unzila alaihi ayatun min rabbih dan ne ba a saukar musu da wata aya ba irin wanda aka bai mu annabawan farko to a wurin Allah ya ce musu wa ma ala an nusla bil ayati illa an kazzaba bil awwalin wa atina thamud an naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nusla bil ayati illa tahwifa ba a da ya hada mu kawo annabi irin dangin mu'jizar da muka baiwa na farko sai don saboda irin wannan ta farkon mutane sun kare ta da ita da aka kawo ba su imani ba mutane na mutane kake wannan sabuwar ma suka yi fa kan zabu ko a karuha fa dan da ba a kan rabbu wanda zabu nan fatawa mutane an nan wuta ba je da ba zirama bai taba wannan mutum da nan wuta zai sai ya tsiri a dai dai to wannan tsiri a zuwa mukabala saboda haka in ba an so da wannan wani wannan shi ga abin da ya faru wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha samuda wa man ba ta gowa mubsiratan zuwa na za ta isa wanda za ta sa mutum ya ku ya gane hanyar Allah ji amma fa mu biha ta zalunci kawunan su wajen rike yi imani wajen rike yi imani da Allah mutum da ita Allah ce mu nufi bi ayati illa ta tahika wato ba abin da yasa muke aiko da irin wannan ayoyin sai dan firgici in ko ga saukar da sabuwa ma'ana ke na an fi wa mutane a ba to ku kuma al'ummar nan Muhammad ba haka ake so a muku ba mu'jiza ku ta ga bamban da kansu mu'jiza ku shine alqur'ani ne ke dan na ce kun ka ce mutum inna Allah ya kullu man yasha ubangiji ta'ala yana sakar da wanda ya so wa ya hadi ilayhi man ana yana shiryawa ya zuwa gare shi man ana ba wanda duk ya koma zuwa gare shi na da na raja'a ila Allah ta'ala wanda ya koma ga Allah to sai Allah kuma ya shirye da shi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآبهم wato kamar an ce suwa ne ne wanda Allah ke tsayarwa irin masu komawa zuwa gari. shi da ke Allah bai amanu sai da waɗanda suka yi imani da Allah ka wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah kuma zaka samu zukatan suna nasuwa bi zikrillah da ambatan Allah to wani suka ce zikrillah shi ne abinda Allah ya alkawali na gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka ce zikrillah shine alqur'ani wato zukatan suna natsuwa da alkur'ani da hukunta hukuntarsa abin da biyu kawo na alwa da alwa'i sun yi imani da ala ubangiji su ku saurara bi zikrillahi tarma'innul qulub da ambatan Allah ne da zikirin Allah ne wato alkur'ani mai girma tarma'innul qulub zukata suke samun natsuwa sun rusulla zuwa ga Allah ta'ala abin da ya sa ka gane cewa zukata suna nutsuwa da qur'ani zikirin Allah nan qur'ani shine Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan masali فتتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم لماذا تطمئن إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل له فهو له من حال وكذا ذكر الله على سنة القرآن don Allah ya saukar da wannan alkur'ani wanda za ka samu fatin jikin mutane wato suna raurawa idan ana karanta alkur'ani za ka je na ratsa yana tasirin zuwa cikin zuciyarka ba tare da ka san daga ina sakon yake shigar ka ba ba ka kuma kaɗai ba ta dukkan jiki ka ji ka sani gaba daya تكتجر منه جلود الذين استمروا ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله zukatan mutum da fatan jikin mutane gaba ɗaya sai su karkata sai su tausasu sai su samu kwaro ila zikirin Allah zuwa ga zikirin Allah to me zikirin Allah ke alqur'ani ne kenan saboda haka zikirin Allah ya ajin farko shi da alqur'ani kafin kowane abu ya anshi sunan azzikiru shi qur'ani ya samu to sannan kuma wani abin ya yi shiga cikin gida dan Allah ta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون هذا نقول الذكر ده القرآن كذا أنزل الله إليكم ذكر قرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له مجرون هذا ذكر من معين وذكر الله قبلي بل اكثر من لا يعلم ان اتقوا موجود الذكر في القران اجل فرقه سبب كما في ذكر يسوع بايا وكما تسبيح كما حيلنا كما تكون من ذكر وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الامه من ذكر الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وقد ذكر بان كما ايك نبي طوبى lalle alkhairi ya tabbata da su wadan sun fasara ko ba cewa khair wadan suka ce ko ba abin da ke nufi da tuba wata ita ce wace a cikin aljanna wanda ya rawa cikin hadisi wato in wata za ku mata je wanda ya hawa girman mandoki zai tafi shekara dubu ɗari da wuce in wata ba shi ne can za mu zo gaba da aka ce ukulu na wajen wa zilluha shi ne su sidirin makabun da mai kuma وظل موجود هذا ظل سنن موجود في كيكنا تشير wannan koba da koba da lalle wato alkhairi ya tabbata gare su ko wata itaciya da ke cikin gidan aljanna din nan mai yalwa ta tabbata gare su wa husnu ma'a da kuma kyakkyawan makowa to abin da muka Allah wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana kuma ina haɗa ku da Allah idan Allah ku tsaya an ka tambayoyi fara kai tunda an yi a ba wanda ya kai السلام عليكم ورحمة الله. أنا سميت أول قتل أتي أعلم أنني ابن قيم الجوزي. ci gaba da tambayar to menene hukuncin wanda ya istimna'i abin da ake nufi da istimna shine mutum ya rinka wasa da gabansa ya rinka wasa da zakarin sa har ya fitar da bane wannan su yi haka don fama da goranci wani ma zai sa sabulu mai santi ya rinka yin haka sai ya rinka turanta kamar yana jima'i da mutum to wannan al-istimna'i hukuncin sa haramun ne a musulunci an gane ko Inda ubangiji ta ala bai yadda ba ka yi amfani da wata hanya da za ka fitar da sha'awa sai guda biyu hanya farko matar ka ta aure hanya ta biyu kuma baiwa shine illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madubin to sai ce kamar yadda za mu ra'a zalika amma duk wanda ya nemi wata hanya ko ma bayan haka wato kenan ba aure ba ta ta hanyar matarka ba kuma ta hanyar siyan ba to ya zama wara a gani fa ulaika humul adun to irin wannan sun zama ƙetare iyakar Allah saboda haka istimna'in haramun ne a musulunci duk mai yin sa yayi istighfari ya tuba zuwa ga Allah dan ubangiji ya da masa amma a yankan mutum ya mutu yana istimna'i a jin tsoron azabar Allah ta riske shi gurgudun laifin ta Allah ke akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna munin istimna'i waɗanda kamar za su ce duk wanda yake istimna'i ko yake wa wasa daga barka fitar da mani zai tashi ranar tashi kiyama hannunsu da ciki waɗannan duk hadisai ne marasa asali ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abun mummuna ne a musulunci ta hanyar waɗansu dalilan ba ta hanyar irin waɗannan rubutun hadisan ba Malam mai tambaya ta gani ke kafin cikin suratul yusuf da aka karanta aya ta tsari da tara malam abubakar gumi ya fassara cewa za a iya saukar da wato za a iya saukar da wahayi ga ɗan ƙauye ko mutanen ƙauye sai kuma ka ce sai annan birni to ni da nake ne na kafa hujja ba har burani ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim من أهل القرى كما تنظر في يوسف نعم شكرا نعم هل يوحي أن ذي سورة يوسف النيري صح نعم. إيكي سعوي وسنع شوى شنقوا على يوسف النيري سكا كيدكي وسنع شوى قوما ما تكين يسكا كيدكي يا جب شام مغانا حكا مغانا تكين يستعفاني سبودا جي الله يتعوى لبيري نبي كاو زاهر رسولا يتعوى نعم. عندنا نقول yadda ta ba babu sayar da da abin da nan kan da yake cewa masu abin da suka tsinci waɗanda suka tsinci wa sarruhu bi ba'a asarruhu bi ba'a wallahu alim ma yamlun wa sharawhu bi thamanin baqtin darahim ma'duda kaga asarruhu ya kawo domini ga sunan nawawun jama'a ba san ba da wa shin da yamma annabi yusuf dan ake ko kuma wannan mugu na mutaciya wa kuma nan gurin ma ga wawul jama'a wanda wannan jama'a sun sa iya zama dangin annabi sun sa iya zama wannan gungu na matafiya to da haka suke sabani wajen ina wannan zamirin ke komawa shin zai kuma zuwa ga wannan ko wannan wadansu malaman suka ce wannan, wadan suka ce wannan a zahiri yana koma zuwa ga wannan matafiya na'am malami tambaya ta gaba yana cewa sai ya halaka a mutan sai bai sallah ta farilla ba ya da wani laifi dan mutum ya zanto ne ba na an same shi ba ta hanyar aure ba wannan laifin shi ba ya safan sa yana shafan ba ya fata don mun da ruwa da sun muzura ukura wani ba ya daukan ne dan mutum ya zanto cewa an haife shi ba ta hanyar aure ba ya girma ya samu da za a iya bin shi mutum za a iya bin shi sallar da zai eh, karbi shugabanci sai a bai malamai da dama suka yi wannan ka sai ba zai yi limancin jam'i ba ba zai yi kaza ba ba za a sake shugaba ba ba za a yi kaza ba amma dai ba hadisai ne suka zo karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam su abin da suke gani kamar abin da ya shafi limanci akwai bukatar mutuntaka a ciki da kamala a ciki to wanda ko ya kasance ba ta hanyar aure aka same shi ba suna ganin kamar babu mutunci tare da shi ko kamala tare da shi gaskiyar al'amari ne matukar ya bi Allah ya zo mai takawa ya iya Qur'ani ya iya hadisi zai zama limami ba limamu kanzu salawat da ko da juma'a ko da idi ba duk yayi sallah kai dan ka'idar da malamai ke ba bayarwa wajen jin sallah duk wanda sallar ta kai in yayi ji kadai to duk ko da mutum miliyan da suka bi kuma yi. in ka ga ce kana zuwa da sallah to in yayi ji kadai ba ke ba matukar ya ji kadai tayi to ya halatta ya limanci wanda zai cewa ba haka baka ce kawo hujja har zuwa ranar ka'idar ke man sa'ar salatu huwa da hu sa'ar salatu huwa zulatu man kalfu wannan ka'ida ce musallama a wurin malamai shi yasa duk masu bubuta da da yan bid'a da za a ce ko masu aikata kaba'ira kai. maganganun malamai suna magana ne akan cewa bai kamata a bai kamata a bi su ba kaɗan ne waɗanda suka yi ta maza suka ce a haramun ne a bi wanda kuma ba su da hujja ko ɗaya amma magana ta cewa bai kamata a bi su ba ce abuka su yi sallah duka da sallah duka da sallah amma shi ne imamul bukari ya ce babu cikin sahih bukari ne ya mutu rabbi babu imamatin mubtadi aka yi Babu da yake magana kan neman dan bid'a ya kuma koro hadisi da suke nuna haka babin da yake magana kan limancin azzalumin sarki ko azzalumin gwamna ko azzalumin ciyaman da lokar gamma in ya zama limami a hadisi ko ba za a ba ya kawo hadisin da suka ce hadisi zalincin ka daban shi ya shafa sallah in ya yi ta daidai ka samu ya samu zalincin ka kuma shi kaɗai ya shafa haka annabi cikin hadisin bukari cikin hadisin ya yadda za a gane mutum in ya sallah shi kadai tayi an san ya san hukuncin ta ya san me za a gyara sallah in sallah ta lalace to ai ita sallah bangare biyu gare ta shi yasa wato kullum niyya ake kallo to ita niyya din nan akwai niyya a hanci, akwai niyya a aƙidance a tauhidance su malaman mutuwa abin da suke gani ta fuskar niyya da sallah za ta kalli zatin sallah su ga ka iya karatu ka iya rukuki ka iya sujida ka san kabli ka san ba'di ka san lokutan sallah ka san alƙibla ka san dokokin sallah wannan sallah kenan zatin da za su kalla to abin da za su nema don wannan sallah ta yi kyau shine ka yi niyyar yin ta wannan sallar a zuciyarka amma niyyar nan da ta yi shin kayi ne ka da ubangiji don samun lada ko kayi kan niyyar ne don wani wannan ko ba aikin malaman fito bane aikin malaman tauhidi su masu ciwo za su sallah za su sallah su ce sahar salatu masu tauhidi ko sai su kalli niyya su ce ba batsala ba hak lakin da ma kubi da ta idan ta amma ba za a karba ba saboda ne inna mal amalu billahi wa inna mal kullu riyam ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amma man kana hijratuhu li dunya ma yusibuha aw ra'a yakuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mutum biyu ko uku suka yi hijira wannan yi hijira don yi ba zawararsa ya aure ka wancan yi hijira don yi uban gidansa ba dan Allah ba wancan yi hijira don yi manzon Allah a yi jihadi a lokacin musulunci dukkan su ukun sun yi hijira kuma in mun gan su mu musulmai masu hijira za mu samu amma Allah ne san tawane ne ta ki dan daifi Tawane ne ko ba daifi ba ta fuskar farka kan amma a zahiri mu ba mu da mu ce ba hijira ba da haka duk mutumin da ya san hukuncin hukuncin sallah a wurin mu kawai ya iya sallah ya yi wata mummunan niyya wanda za ta hana a karɓi sallar sa wannan tsakanin da ubangiji ne ba a samu ko wannan ba ba mu da hanyar zan binciko dan abu ne da ya shafi zuciya Allah kun shine alimin da zaka kai zahirin dan adam ka kalla sai ya da wani abu na zahiri da ya karya ka'idar musulunci to shine zaka ce kaza amma mun ba haka yi ba bayan da zaka ce to ai zuciya take la bayan da akida yadda waɗansu masu zafi suke wace sun je gari sun ce to wai ina masallacin ahlus sunna ko in sun gani mu sai sun ce ya kai ahlus sunna ne ko dan dariƙa wai ya mutu bayani to ita wannan tambayar ma da za ka tambayi limani ka ce shi ahlus sunna ne ko dan bid'a ne ita kanta bid'a ne wallahi duk shi ba da ya kai shari'a kanta tambayar kai tambaya wane ne ita bid'a ce wannan tambayar saboda al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana alayhi qa'ida fi al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana yanzu fura ce aka dama a cikin kofi na nuna jama'a wannan mai ne kuka ce fura tana nan a sa na fura wani bai isa ya yadda a wani tashin ji da fura ba ta koma giya sai da ne sai da dalili amma in ba haka ba ko me ko gani fura al'aslu baka'u ma kana ala ma kana dan uwanka musulmi yi kalmar shahada yana ayyuka na musulunci na zahiri al'aslu bakau islamihi ala ma kana ba ku sace maka mutunci ka ci ba musulmi bane ba sai da wani dalili kuwa in ba wannan dalilin ka samu ba to zai zanto ganganci ne kullum abin da yake da hala tsayuwa akan as mustaqim yahudu sun kasa kaiwa siratul mustaqim saboda sakaci nasara sun kasa tsawa kan siratul mustaqim saboda azarbabi da wuce makadi da ruwa rawa wuce gona da iri to tsawa da sai shi ne ke wahala ba a cewa dukkan abin da mutum ya yi da sunan musulunci da sunan ibada da tsaffai ne a wajen Allah kawai don yana da kyakkyawan niyya sai a biya dace da koyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa duk farkar da musulmi zai yana dan a matsayin musuluncin ba zai fita daga musulunci ba babu wanda a cikin akidar musulunci ba a cewa kuma da kayan laifi kuma ka fita daga musulunci haka babu wannan a cikin akidar musulunci lalle akwai abin da zai fitar da mutum daga musulunci bayan an cika sharuɗa kaza akwai abin da laifi ne da mutum ya amma bai fita daga musulunci ba to gane wannan ababen guda biyu shi kirki da wahala ko dai mutum ya ɗauki layin farko ya ce ai duk abin da aka yi ma ko me sai ma kana na musulunci kai takarnarka kai shirkanka kai bid'anka ka kirayi wannan Allah ka rantsa da wannan Allah kai komai yace ai duk kana nan sunan ka musulmi man qala la ilaha illallah dakhala aljanna akwai ɗan wannan aji to wannan aqidar murji'a ce wadansu yan bid'a ne a farkon zamanin sunan su murji'a su murji'a abin da suka ce shi imani shine al-ma'rifa ko al-imani shine kaulu da zaran kai kurshi ko da baka yi ba komai kowa sai sai ake da juna to to akwai kuma wanda da kayan yi laifi sai kaula duk laifin da kai kaula kafira ma kafiri to kuma wannan akidan khawarijawa kenan da mu'tazila to su ahlus sunna wal jamaa sai suka dauki tsakiya wala tazun fi shay'in min al-amr wa kafir ila tarafai qasd al-umur zamin har kullun karka zulfa da yawa kar kuma kai sakaci dan zulfa da yawa aibu ne sakaci aibu ne sai dai kai ne ka tsaya tsakiya yace ya ku masu cewa duk abin da mutum zai yi yana nan a mutunci ba haka bane ba lalle musulmi akwai abin da zai yi a hukunta shi cewa ya yi rida lokacin da an samu wadansu an hukunta shi yi rida lokacin abubakar an samu ba hukunta wajen sun yi rida har abubakar ya yi. ya ku waɗannan goma su cewa duk dangantakan laifi kafirci ne ba haka bane ba akwai laifin kun yake kafirci akwai wanda ba kafirci ba da haka wannan ku rage naku kuma wannan ku rage naku sai a zuwa ina a tsakiya wanda shi da ka zalika ja'alnakum ummatan wasafa to wannan shine yake da wahala fahimta ko da mutum ya saka ko ya azaba Allah ya shirya da mu zuwa ga tafarki mare da kaya kuri kaya gobe na maka alkawari da islamu fara da mata ya dawo daga tafiya ko ina da shi assalamu alaikum wani ya yi da mukulin motar sai zai karba wajen ya magaji Thank <laughs> you.